Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատը 2015 թվականի հունվարի 21-ից մինչև հունիսը վերահսկողություն է իրականացրել գյուղնախարարությունում։ Տեղը Վերահսկիչ պալատը 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսը վերահսկողություն է իրականացրել ԼՂ գյուղնախարարությունում։ Վերահսկողությամբ ընդգրկվել է ԼՂ գյուղնախարարության 2013-ից 14 թվականների գործնեությունը։ Օրերս տեղի ունեցած ԼՂ վերահսկիչ պալատի հերթական նիստում քննարկվեց ԼՂ պետական բյուջեից գյուղատնտեսության նշանակության ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Զեկուցող ԼՂ Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի երկրորդ բաժնի պետ Համլետ Աբրեսյան։ Զեկուցման սկզբում Համլետ Աբրեսյանը նշեց, որ վերլուծելով եւ ամփոփելով աշխատանքային կարգով ընտրված T6 գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման նպատակով 2013-ից 14 թվականների ԼՂ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքները ԼՂ վերահսկիչ պալատը եզրակացնում է, Հիմք ընդունելով ԼՂ վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի գործնեության տարեկան ծրագրի երրորդ կետը եւ ԼՂ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2015 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 4 որոշումը 2015 թվականի հունվարի 21-ից մինչեւ 2015 թվականի հունիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում ԼՂ պետական բյուջեից գյուղատնտեսական նշանակության ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացվել է վերահսկողություն, ընդգրկելով 2013-14 թվականի բյուջետային տարին ծրագրերը։ Վերահսկողության նպատակին հասնելու համար ընդգրկվել է ընդհանուր 2 միլիարդ դրամ ծավալով 6 ծրագիր։ Դրանք են՝ գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրերից ընտրանքային ընտրվել է պարտանյութերի սերմերի դիզվարելիքի եւ ազգվածե խոշոր եղջերավոր անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորումը ենթաշրջանային ծրագրի իրականացում։ Պատվաստուկների եւ այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում, գյուղատնտեսական կենթայիների արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ, բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ, պետական աջակցություն բույսերի պաշտպանության ծառայություն փողակին, անասնաբուժական, սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ։ Իսկ վերահսկողության օբյեկտներին հանդիսացել լղը գյուղատնտեսության նախարարությունը, բույսերի պաշտպանության ծառայություն ծառայություն Ստեփանակերտի Ասկերյանի Հադրութի Մարտակերտի Մարտունու եւ Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան պետական ոչ արևտրային կազմակերպությունները։ Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել են ֆինանսական համապատասխանության եւ արդյունավետության վերահսկողության տեսակները, դիտարկման ստուգման եւ վերլուծության ձևերը։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծելով եւ ապօպելով ընտրանկային կարգով ընտրված թվով 6 գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման նպատակով 2013-14 թվականներին ԼՂ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքները ԼՂ վերահսկիչ պալատը եզրակացնում է։ Ընտրանկային կարգով վերահսկողությամբ ընդգրկված պարտանյութերի սերմերի դիզվարելիքի եւ ազնվացի խոշոր երջանավոր անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում եւ ենթաշրջանային ծրագրերի իրականացում ծրագրերով 2013 2013-14 թվականից պետական բյուջեի հատկացումների 83.6%-ը իրականացվել է ԼՂ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով։ Վերջինիս եւ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարության միջև կնքված դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագրերի հիման վրա։ Անհրաժեշտ է նշել, որ հիմնադրամի կողմից նմանատիպ ծրագրեր իրականացվել են նաեւ պետական բյուջեի այլ ծրագրերից եւ սեփական միջոցների հաշվին։ Ծրագրերի իրականացման համար ընդգրկվել է մի քանի օղակ՝ նախարարություն, հիմնադրամ, շրջվարչակազմ, համանք եւ շահառու։ Մնացած Այդ մասը 16.4%, որը կազմում է Հադրութի շրջանի, Ուխտաձորի եւ Տողի ենթաշրջանների համայնքների ռոռակման համակարգի բարելավման համար հատկացումը իրականացվել է նախարարության կողմից։ ԼՂ կառավարության որոշումներով չի սահմանվել պարտանյութերի սերմերի դիզվարելիքի եւ ազնվացել խոշոր եղջերավոր անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման նպատակը ակնկալվող արդյունքով սուբսիդավոր ու ապրանքների ծավալը, ինչպես նաեւ սուբսիդավորման կարգն ու պայմանները։ Իսկ ենթաշրջանների զարգացումը իրականացման ծրագրերի նպատակն ու խնդիրները ակնկալվող արդյունքները ներկայացված են ներկայացվել են ընդհանրացված, այլ ոչ թե չափելի ու գնահատելի տեսքով։ Ոստի վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում ծախսած միջոցները հնարավոր չէ ուղղակիորեն կապակցել ոլորտային ռազմավարությունների նպատակների հետ։ Բացի այդ, հստակ նպատակների դրանք իրագործման ցուցանիշների եւ մեխանիզմի, ինչպես նաեւ ուղակի արդյունքների բացակայությունը հնարավորություն չի ընձեռում վերահսկողության ենթարկել ծախսված միջոցների տնտեսագիտական հիմնավորվածությունը։ Ընդ որում, կառավարության որոշ նմուշումներում տարեստարի նշվում են նույն նպատակներն ու խնդիրները, ակնկալող արդյունքները։ Փաստորեն յուրաքանչյուր բյուջետային գործընթացի շրջանակում նպատակները եւ դրանց չափելի թիրախները չեն վերանայում։ Այս ուղղությամբ բյուջետային ծրագիրը տարիների ընթացքում չի վերագնահատվում, ինչ կարող է խոչընդոտել հնարավոր փոփոխություններին օպերատիվ կերպով արձագանքելու անդրադառնալով բարարտանյութերի սերմերի դիզվարելիքի եւ ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորմանը պարոն Ապրեսյանը նշեց Պարտանյութերի սերմերի դիզվարելիքի եւ ազնվացե խոշոր երջրավոր անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման նպատակը ակնկալող արդյունքը սուբսիդավորող ապրանքների ծավալը ինչպես նաեւ սուբսիդավորման կարգն ու պայմանները սահմանվել են հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշումներով այսինքն ԼՂ պետական բյուջեով եւ կառավարության կողմից սահմանված ծրագրերին իրականացվել են հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշումներով հաստատված պայմաններով բացառություն է կազմել 2014 թվականին ձեռբերված դիզվարելի գյուղատնտեսագիտելիքի եւ ծորենի սերմի արժեքի սուբսիդավորման գործընթացը որը հիմնադրամի կողմից սկսելուց հետո սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին սահմանվել է նաև ԼՂ կառավարության կողմից 2014 թվականի նոյեմբերի 7-ի համապատասխանաբար որոշումներով։ Այս պարագայում առաջ է քաշում տարվա այդ ժամանակաշրջանում աշնանացանի պետական աջակցություն ցուցաբերելու արդիականության հարցը։ Մանավանդ որ հողօգտագործողների կողմից նախկինում ներկայացված հայտերից հրաժարվելու պատճառներից էր ժամանակի առումով սուբսիդավորման անհրաժեշտության բացակայությունը։ Նշված ծրագրով կա կատարվել է ոչ նպատակային ծախս։ Այսպես 2013 թվականի փաստացի ծախսերում եւ ֆինանսավորման գումարում ներառված է նաեւ ազնվացել խոշոր երջերավոր անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորումը 29 միլիոն 292 հազար դրամ։ Չնայած ԼՂ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 38 որոշմամբ պետական բյուջեով ազնվացել խոշոր երջերավոր անասունների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում չէր նախատեսված այն չէ նախատեսված նաև հիմնադրամի եւ նախարարության միջև կնքված դրամաշնորի պայմանագրում, չնայած հիմնադրամի կողմից ներկայացված հայտերում եւ հաշվետվությունում արկա է։ Բացի դրանից նշված ծրագրով կատարողականի համեմատ 2013 թվականին ավել է ֆինանսավորվել 8 միլիոն 481 հազար դրամ գումար, որը ենթակայ է վերականգնման պետական բյուջե։ 2014 թվականին փաստացի սուբսիդավորումը կազմել է 372 միլիոն 183 հազար դրամ, իսկ ֆինանսավորումը 350 միլիոն միլիոն դրամ։ Պետք է նշել, որ եւ ծրագրում, եւ պայմանագրում մինչեւ դեկտեմբերի 30-ը կատարված փոփոխությունների համաձայն նախատեսված գումարը կազմել է 440 միլիոն 100 հազար դրամ, իսկ դեկտեմբերի 16-ից 29-ն ընկա ժամանակահատվածում 400 միլիոն դրամ փաստորեն պլանը ճշտվել բյուջետային տարվա վերջին օրը, իսկ ծրագիրն անմիջապես իրականացնողի հիմնադրամի համար ելակետային էր համարվում 400 միլիոն դրամը։ Ենթաշրջանների զարգացման ծրագրերով պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցներ հատկացվել են հիմնականում հետևյալ նպատակներով. բազմամյան կերային խոտաբույսերի մշակության համար սերմերի դիզվարելիքի ձեռբերում, պատղատու այգիների հիմնադրում, դաշնամիջյան կամ գյուղական ճանապարհների եւ ռոռոկման համակարգի բարելավում, ինչպես նաեւ գյուղտեխնիկայի եւ խոշորումանը եղջերավոր 40-ից ձեռբերում անասնաշենքերի վերանորոգում Ենթաշրջանների զարգացման վերաբերյալ կառավարության որոշումներով կարգավորված չեն հետևյալ հարցերը. Գյուղտեխնիկայի եւ խոշորոմանը երջերավ անասունների ձեռքբերման համար պետական բյուջեից հիմնադրամի միջոցով տրամադրված փոխառությունների գումարների վերադարձից ստացող դրամական միջոցները եւ տոկոսագումարները պետք է վերադարձվեն պետական բյուջե թե ոչ։ Պետական բյուջեից հատկացվող գումարների հաշվին ձեռքբերվող եւ հետագայում պայմանագրային հիմունքներով գյուղացիների տրամադրվող գյուղտեխնիկան ինչ հիմունքներով պետք է տրամադրվի։ Անհատ հատույթ է վարձավճարի հիման վրա։ Ինչքան պետք է կազմի վարձավճարը եւ ով պետք է այն տնօրինի եւ ի վերջո ով է հանդիսանալու դրանց սեփականատերը։ Ընդհանուր առմամբ վերահսկողությամբ ընդգրկող ժամանակաշրջանում յուղտեխնիկայի եւ խոշոր ումանը երջերավոր անասունների ձեռքբերման համար հիմնադրամի կողմից տրամադրվել է 50 միլիոն դրամի փոխառություն։ Այդ թվում պայմանագրային հիմունքներով յուղացիներին տրամադրվելի գյուղտեխնիկայի գումարը։ Նույն ժամանակաշրջանում պետական բյուջե փոխառությունների վերադարձից գումարներ չեն մուտքագրվել։ Շարունակելով խոսքը ԼՂ վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի երկրորդ բաժնի պետը ընդհանրացրեց Հադրութի շրջանի Բանաձորի, Ուխտաձորի եւ Տողի ենթաշրջաններում հայտնաբերված խախտումներն ու թերությունները։ Ստաձորի եւ Տողի ենթաշրջանների զարգացման ծրագրերով 2014 թվականին նախատեսված էր 2 միլիոնական դրամով ձեռբերել համապատասխանաբար 1 թուրթրավոր տրակտոր ու հացահատիկային կոմբայն եւ պայմանագրային հիմունքներով տրամադրել հողօգտագործողներին։ Սակայն գումարները հատկացվել են քաղաքացիներին ու վերջիներից կողմից սեփականության իրավունքով ձեռք է բերվել համապատասխանաբար 1 հացահատիկային կոմբայն, տրակտորի փոխարեն եւ անիվավոր տրակտոր կոմբայնի փոխարեն։ Տողի ենթաշրջանում 2000 2013 թվականին նախատեսված է 9 միլիոն 500 հազար դրամ գումարով ձեր բերել 60 գլուխ խոշոր երջերավորան ասուն, սակայն փաստացի նույն գումարով ձեռք է բերվել 31 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն։ Նույն ենթաշրջանում 14 միավոր գյուղտեխնիկայից 7-ի ձերբերման գործընթացի ստուգմամբ պարզվել է, որ բացակայում են 7 միլիոն դրամ արժողությամբ 4 միավոր գյուղտեխնիկայի փաստացի ձերբերումը հավաստող փաստաթղթերը, մասնավորապես գյուղտեխնիկայի առողջարքի պայմանագիրը, տեխնիկական ազնագրերում համապատասխան փոփոխությունները։ Նշվածը կասկածի տակ է դնում հատկացված գումարների նպատակային օգտագործման փաստը։ Անասնաշենքի վերանորոգման համար մեր քաղաքացու 2014 թվականին տրամադրվել է 500 000 դրամ, սակայն պայմանագրով սահմանված ժամկետը ընթացքում եստուգման պայի դրությամբ դեռևս վերանորոգման աշխատանքներ չէին իրականացվել, իսկ անասնաշենքը գտնվում է քանդված վիճակում։ Անասնապահության զարգացման խթանման համար հատկացված 35 միլիոն 500 հազար դրամ փոխառության գումարով ձեռք է բերվել 91 գլուխ խոշոր երջերավոր անասուն եւ 324 գլուխ մանր երջերավոր անասուն։ Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում ողջվել է, որ նշված անասունները ձեռք են բերվել հիմնականում Հադրութի շրջանի ենթաշրջանային գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերում ընդգրկված համայնք ոլորտներից, որով ակնկալվող արդյունքը ենթաշրջաններում անասնագլխաքանակի ավելացում չի կարող ապահովել արձանագրվել է անախնագախականակի շարժի բացասական դինամիկա ի համեմատ 2013 եւ 14 թվականի տարեսկզբի տվյալների հետ 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ նվազել են համապատասխանաբար խոշոր երջերավ անասունները 1217 եւ 642 գլխով մանր երջերավ անասունները 1712 եւ 870 գլխով ձեռք է բերվել հին վերանորոգման ենթակա գյուղ տեխնիկա եւ հիմնականում հադրութի շրջանի համայնքներից 26 միլիոն 500 100.000 դրամ արժեքով։ Ռոռոկման համակարգի բարելավման ծրագրերով իրականացված վերահսկողությամբ արձանագրվել է։ Կառավարության որոշումներով սահմանվել է միայն համակարգին ուղղող ֆինանսական ծավալները, բացակայում են ծրագրի իրականացման կարևոր ցուցանիշները՝ ռոռոկման ենթակա հողամասի մակերեսը եւ պահանջարկը, տվյալ համակարգի հնարավորությունները, շահագործման եւ սպասարկման կարգն ու պայմանները, վերահսկողության մեխանիզմը եւ այլն։ Պատվաստանյութերի եւ այլ հակահամաճարակային բարագանների զնման գործընթացն իրականացվել է գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան։ Ձերկ բերված պատվաստանյութերի գները վերահսկողություն իրականացնող հանձնաժողովի կողմից համեմատվել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շուկայական գների հետ եւ արդյունքում էական տարբերություններ չեն արձանագրվել։ Պատվաստուկների եւ այլ համակահամաճարակային պարագաների գնման գործընթացն իրականացրել է գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան։ Ձերբերված պարտանյութերի գները երեսկողություն իրականացնող հանրաժողովի կողմից համեմատվել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շուկայական գների հետ, արդյունքում էական տարբերություններ չեն արձանագրվել։ Պատվաստանյութերի եւ հակամաճարակային պարագաների ճաշման գործընթացը ուսումնասիրությամբ ողջվել է։ Շրջանների պատվաստանյութերի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաները բաշխվել են անասնագահ թականակին անհամաչափ Որոշ շրջաններում ծախսը ըստ դոզաների 1 գլխի հաշվով էականորեն տարբերվում է, իսկ 2013 թվականի համեմատ 2014 թվականի մի դեպքում աճել է, մի դեպքում նվազել, չնայած գլխականակի էական փոփոխություն տեղի չունեցել։ Մի շարք կայանների կողմից ներկայացված հաշվետվություններում պատվաստանյութի ծախսը արտացոլվել է առանց խոտանման 100% պատվաստումով, առանց հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ ձեռքբերված որոշ պատվաստանյութերի սրվակների չափսերի պահպանման եւ օգտագործման ժամկետի իսկ ինչպես նաև այլ առանձնահատկություններից ելնելով խոտանումը անխուսափելի է։ Խոսելով անասնաբուժական սպասարկման կայանների մասին Համլետ Ապրեսյանը ասաց, որ վերահսկողությամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանում կայանների կողմից վճարովի ծառայություններ չեն մատուցվել, ֆինանսավորումը լրիվությամբ իրականացվել է պետական բյուջեից։ Անասնաբուժական սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողությամբ խախտումներ եւ թերություններ չեն հայտնաբերվել։ Վերահսկողությամբ ընդգրկող ժամանակաշրջանում կայանների կողմից վճարողի ծառայություններ չեն մատուցվել, ֆինանսավորումը լրիվությամբ իրականացվել է պետական բյուջեից։ Կայաններում ըստ սպասարկող տարածքների եւ անասնագլխականակի ցանաբերվածությունը անասնաբույժերի միջև բաշխված է անհամաչափորեն։ Մենք անասնաբույժին բաժին ենք նո միջինը 196-ից մինչև 873 գլուխ անասուն։ Սահմանված հարցերը սակայն վարձատրության միասնական դրույքա չա։ Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրով 2013-ից 14 թվականների գնումների գործընթացը հիմնականում իրականացվել է գործող օրենսդրությանը համապատասխան։ Բուշերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրով 2013-14 թվականի գնումների գործընթացն հիմնականում իրականացվել է գործող օրենսդրությանը համապատասխան։ Ծրագրով թույլ է տրվել ոչ նպատակային ծախս, խոզերի աֆրիկյան ժանտախ հիվանդության վերացման եւ նրա հետագա տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացումը նպատակով 4 միլիոն 59 հազար դրամ ընդհանուր գումարով չորմալի եւ կլորակիլ ախտանիշ նյութերի ձեռք են բերվել Բուշերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրով նախատեսած գումարներից այն դեպքում, երբ պետական բյուջեում նախատեսված նախատեսված է եւ պաստացի նախարարության կողմից իրականացվում է պատվաստուկների եւ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում ծրագիրը։ Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակներում 2013 թվականին նախարարության կողմից կենտրոնացած կարգով ձեռքբերված 7 միլիոն 300 հազար դրամ գումարով ցինկիֆոսի տեսակի թունանյութը շրջվարշակազմերին է տրամադրվել հույսերի պաշտպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի բաժնի միջոցով, այսինքն այս միջոցառման իրականացման համար նույնպես ընդգրկվել է մի քանի օղակ՝ նախարարություն, ՕԱԿ շրջվարչակազմ, համայնք շահառու։ Վերը նշված թունանյութի տրամադրումը օգտագործողների փաստաթղթերով չի հավաստվել, բացակայում են շրջվարչակազմերի կողմից իրականացած միջոցառումների մասին հաշվետվությունները կամ տեղեկությունները։ Տենով հանակրի դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակներում գործողման ծախսերի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսացել նախարարության հուսաբուծության բաժնի կողմից հաստատված հաշվարկը այլ ոչ թե փաստացի գործողման մեկ օրվա համար հաստատված ծախսերի չափը, որի արդյունքում խախտվել են ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 28-ի թիվ 164 որոշման պահանջները։ Կազմակերպության կողմից ծառայություն մատուցած քաղաքացիների հետ կնքված պայմանագրերով արկայի մի շարք թերություններ եւ սխալներ, մասնավորապես չեն նշվել աշխատանքների ծավալը, ցեխազնագրերը հիմնականում բացակայել են։ Կատարողական ակտերի համար հիմք են հանդիսացել ոչ թե տվյալ համայնքում փաստացի կատարված ծերծման աշխատանքների ծավալը, այլ նախատեսված օրական աշխատանքի նորման։ Վերահսկողությամբ ընդգրկող ժամանակաշրջանում պետական բյուջեից պետական աջակցություն բույսերի պաշտպանության ծառայություն փողակին ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողությամբ խախտումներ եւ թերություններ չեն հայտնաբերվել։ Կազմակերպությունն անվճար ծառայությունները մատուցել միայն սեփականաշնորհված փողամասերի տերերին, իսկ բարձակալված հողերի համար ծառայությունները մատուցվել են վճարովի։ Պետպատվերի պայմանագրով չի նախստակ մակեցված, թե անվճար ծառայությունը ում պետք է մատուցվեր՝ հողամասի նկատմամբ սեփականության թե վարձակալության իրավունք ունեցող հողօգտագործողներին։ Նշենք նաև, որ վերահսկողության ընթացքում կազմված արձանագրություններում տեղ գտած փաստերի վերաբերյալ վերահսկող օբյեկտների կողմից առարկություններ չեն ներկայացվել։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։